На некој начин би сакал да ја проширам онаа тема која што имав за света вечера и повторно во контекст на последната голема неволја, последните големи неволи, како сакате, последната криза и последните кризи кои што ќе го зафатат овој свет. Како и каков пример не оставил Исус Христос во справување со тие кризи. Нема од него поголем пример. И веднаш ќе започнеме со стих кој што од неодамна исто така го цитиравме и така започнавме една друга тема, ако се сикавате. Почнуваме со познатиот стих во Откровение 14 глава 4 стих. Откровение 14.4. Познат стих кој што дава опис на за 144.000 или Божиот остаток, оние кои што живи ќе го дочекаат, како што вели откупени меѓу луѓето, меѓутоа мене ме интересирано е централниот дел, втората реченица од овој стих, кој што гласи тие одат по јагнето каде и да оде. Тие се верни следбеници на Христа, на јагнето. Е, се да отвориме во 1 Петрово, 2 глава, Прво Петрово послание, втора глава, 21 до 23, овде ќе читаме стихови кои што исто така се добро познати и даваат еден краток, но неверојатно прецизен опис за Христовиот карактер. Прво Петрово 2, 21 до 23. Зошто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки, да го следите. И обично овој стих го земаме во поширок контекст, меѓутоа овде очигледно се однесува на страдањата, из кој што Христос споминал, и вели не остави пример како се справи тој во своите кризи, низ своите страдања. Виде, не случайно Господ дозволува да страдаме. Ако се секавате на Филипијаните трета глава, кога Павле најнапред ќе каже ќе се испофале онака во тело, како што вели, дека е еври над евреите, фарисеј, ревнува за законот, за црквата, но потоа ќе каже но сето ова го сметам за отпад, само за да го, за, за да го познавам Исуса Христа, неговата правда, но меѓу другото таму спомнува, значи, воскр... воскресението го спомнува Христово, но и да имам удел во неговите страдања, вели. <clears throat> Сите на некој начин имаме удел во овој наш живот, на оваа страдална планета, во своји страдања, кои што може да се далеко од оние Христовите, меѓутоа сето тоа е со цел. И овде вели стикот Христос не остави пример за да ние врвиме по неговите стапки. 22 стик вели, тој не направи греф и не се најде измоман во неговата уста. Ова е исто така опис кој што одговара на 144-илядите. На петиот стих, не го читавме тој. Порано сме зборувале за тоа. И 23 стих вели, тој кој беше навредуван, ова го читав при мината сабота, тој кој беше навредуван не вракеше со навреда. Кога страдаше, не се закануваше. Туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Ова е божествено, мора да се служиме дека ова е божествено, ова човек не може вака да страдате, да ве навредуваат, да ве камшикуваат, да ве плукаат, да, да ве удираат чамери, да ве врегаат, а вие да не се заканувате, да не вракате, да молчите. Исус е навистина пример што треба да го следиме во времето на криза. Еве да се сетиме Од неодамна зборувавме за тие моменти, за кризата во Гециманија, кога ќе ја донесе конечната одлука. И сега тука се на излегување од Гециманија доаѓа Јуда, доаѓа со толпата. Нели видовме за тие две теми, како да се справиме со толпата, со мноштото народ, во времето кој што доаѓа. И Јуда му приоѓа и го издава со баклеш. Како Исус реагира на тоа? Исус знае што се случува. е некој кој што може да е. Да, меѓутоа Мус го ословува како пријателе. Пријателе. Да сме биле ние на негово место, може би не знаејќи зашто станува збор, би го прифатили може тоа како некој братски целив од Јуда, па и би му се обратили може би со пријателе. Меѓутоа, ако знаеме дека тоа е чин на предаство, дали така би постапиле? Исус го нарекол пријателе. Еден од најблиските, еден од неговите, тој е тој кој што ќе го предаде. Знаете што вели Исус, на што не предупредува за последното време? Дека непријатели ќе ни станат, ќе станат против нас оние нашите, најблиски, домашните во семејството, може би браќата и сестрите под наводници во црквата. Како ние ќе се справиме со тоа? А најтешко е со најблиските. Тука има измешани чувства. Тука има испреплетени врски. Што ли уште не, затоа колку има, ја мислам дека има две децени и повеќе како се гледаат и се популарни сапуниците на телевизија, затоа што тамо имате каша попера во меѓу човечките односи и врски во едно семејство пошироко и така натаму. Интриги и така натаму. Нешто што наистина толку многу го привлекува вниманието на човек. Меѓутоа, дјавол знае како да го привлече вниманието. <clears throat> Тоа е негова работа. Но како ние да се справиме со нашите ближни, ако утре не предадат, ако не навредуваат некој од нив, Да не, да не забравиме еден момент, Сатана да го проучува нашиот карактер. Цело време не следи. Зошто? За да ги научи нашите слаби точки. И ке не бута, и ке не бута, и ке не бута повторно и повторно на нашите слаби точки. Знае дека не има таму. Знае дека најлесно му е таму да не бутне. А на некој од нас може слаба точка да му биде баш ближниот. Е веќе тема самата по себе. Но да свртиме во Јован 14.30 да видиме каков бил, каков бил случајот со Исуса. Видовме, прочитавме порано дека во прво Петрово дека греф не се најде во него. Ниту устата му изусти лага. 14.30, што вели Исус, неке зборувам уште многу со вас, им се обреке на учениците и вели, зашто доја кнезот на овој свет, тој нема ништо во мене. Тој нема ништо во мене, ни трунка, никаква славост кај што може да добие предност, кај што може да ме сруши. Затоа Исус и не паднал. И послушайте во големата борба што вели Елен Вајд. Дури ниту со една единствена мисла нашиот спасител не попуштил пред силата на искушението. Па нормално, тука е, тука ако се извојува победа, еш понатаму таа е загарантирана. Сатаната наоѓа во човечките срца некое место што може да го искористи како своје упориште. Се одгледува по некоја грешна желба во која неговите искушенија ја покажуваат својата сила. Но Христос рекол за себе, иде кнезот на овој свет и во мене тој нема ништо. Сатана да не може да најде во Божиот син ништо што би му овозможило да извојува победа над него. Ама баш ништо. Исус ги одржа заповедите на својот отец и кај него немало греф со кој сатаната би можел да се послужи <clears throat> во своја корист. И сега внимавајте како завршува цитатот. Ова е големата борба, 649 страна од <clears throat> нашиот превод, македонскиот, а 623 од оригиналот. Цитатот завршува овака. Тоа е состојбата. Која е состојба? Состојбата Христова. Гјаволот не наоѓа ништо во мене, тоа е состојбата во која мора да се најдат сите, што сакаат да се одржат во времето на големата неволја. <clears throat> Или во времето на големата криза. Која е состојбата? Гјаволот да нема, да, тоа е запечатувањето. Раскрстување со гревот. Да гјаволот веќе нема никакви допридни точки со нас. Така ќе можеме да се одржиме во времето на неволја. А времето кое што е сега го живееме, кое што е сега пред нас е токму тоа време за подготовка време на очистување, време кога треба да дозволиме да, на вистина, Господ го очисти нашето срце и да повеќе немаме ништо со гјавот. Затоа што тој е лукав, тој многу добро го проучил нашиот карактер и не само нашиот, 6000 години тоа му е работа, проучава на различни карактери. Ја не знам дали има некој, мислам, подобра психолог од, од дјаволот знае се буквално, знае како и на кој начин да делува за да не сруши. И сега да видиме низ <clears throat> оние страдања Христови во тие последните 24 часа, дел од нив ќе видиме за почеток, па понатаму во некоја друга прилика ќе продолжиме. Каков пример ни, не ни оставил Исус, како тоа тој се одржал и се држал во времето на криза. Најнапред знаеме дека бил одведен кај Ана. Тој не бил нали, првосвещеник тогаш, знаеме дека бил Кајаф, а меѓутоа зашто бил одвесен кај Ана? Бил познат по својата остроумност. Неговиот совет се сметал како Божи глас меѓу евреите. Денеска Јан зборуваше каква да почит имале, значи, просвещениците. Во тоа време, Вели бил глава на семејството што вршило свештеничка служба, а народот, почитувајќи ја неговата старост, го препознавал како просвещеник. Барале негов совет и го прифакеле како Божи глас, замислете. Тој прв морал да го види Исуса како заробеник на свештеничката моќ морал да биде присутен при испитувањето на заробеникот, плашејки се дека помалку од Кајафа нема да ја оствари целта, врз која што толку упорно време работеле. Конечно сега го имаат во своји раце, и сега мора да ја завршат работата до крај. И потребен е некој кој што е искусен како Ана. Во оваа прилика по секоја цена Христа треба да го осудат и затоа е необходно неговото лукавство, снаодливост и остроумност. Тоа била Ана. И сега читаме во Јован 18 глава, го имаме тој запис. Јован 18 глава. Тринаести стих читаме најапред. И го одведува првим при Јана, имено тој му беше тест, односно дедо на Кајафа, кој беше правосвещеник во онаа година. Продолжуваме од 19 стих. Вели, правосвещеникот пак го праша Исуса за неговите ученици и за неговата наука. <clears throat> Им било битно да го фатат на две работи. Дека го прекршува еврейскиот закон, а од друга страна и римскиот, затоа што нели, не можеле никако да го екзекутираат, односно да ја завршат работата до самиот крај, ако не утврдат дека го прекршил некој од римските закони. И што им импутира ова прашање, значи, од Ана до Исуса, значи, ја гледаме таа негова остромност и лукавост, наводно сакал да покаже дека Исус основа, е основал некое си тајно друштво и на скришен начин, на скриен начин сака да, да ја руши римската власт, да прави буна, да прави проблеми. И го прашува, значи, Исуса за неговите ученици, за неговата наука. Исус му одговара, 20 стих. Јас му зборував на светот јавно, сега ги соочува нивните методи на работа со своите методи на работа укажувајќи јасно дека ништо што прави не прави тајно. Наспроти нив кои што сето тоа што го прават е тајно. И наместено. Јас му зборов на светот јавно, секојаш поучував во синагоите и во храмот, каде се собираат сите јудици и ништо не говорев тајно. И дори вели 21 стих, зошто ме прашуваш мене? Праши ги оние, праши си ги оние, кои што ги праќавте цело време како шпиони, како прислушувачи да слушаат и да ме фатат на некој збор. Праши ги оние кои чуја, што сум им зборувал. Тие знаат што сум говорил. Нема ништо тајно. И наистина, за еден христијанин, вистински христијанин, нема ништо тајно, не може да, биде, ништо, не може, не може да има ништо тајно. Се е кај него транспарентно. Елен Вајд велеше во еден цитат дека се што христијанинот прави треба да биде јасно како сонце. Ми се чини така некој беше. Тоа бил Исус. Исус не правил ништо тајно, не правил ништо со задни намери, наспроти оние што го осудуваат. И минатиот пат кажавме, овде тој не се брани себе, не сака да се одбрани себе, да си ја намали казната и да така му Туку, сепак, сак, сака да ја изочи, да, да, да го изочи нивниот крив суд и да им даде до знаење дека тој се знае што прават. Ева да читаме од Коптежот на вековите вели, Спасителот својот начин на работа го ставил наспроти методите на своите тужители. Со месеци го гонеле, настојувајќи да го фатат во стапици и да го доведат пред таен суд, на кој со лажно сведочење би можеле да го остварат она што не било можно да го остварат со честни средства. Сега ги остварувале своите намери, полнокното апсење, исмевањето и навредувањето од страната на светината, на толпата пред да биде осуден, или дури обвинувањето, биле нивни начин на работа, а не негов. Тоа е начинот на кој што ти работале. Нивното дело представувало кршење на законот. Според нивните прописи, со секој човек треба да се постапува како со невин, се доека не се докаже од да тие виновен. Како што денеска нели, се труби, често пати, а не е така и не се постапува така. Свечниците биле осудени со собствените прописи. Имајате подолу таму во тој цитат, Елен Вајт ќе каже, Христос не кажал ништо со што би им дал предност на неговите тужители. Ма баш ништо. Бил така одмерен, мудар во тоа што им го говорил. Знаете, не дал никаков повод, не им дал никаква предност на своите тужители. Така внимателни во нашиот говор треба да бидеме и денеска затоа што гаот едва и гледа да не нешто. И да ја искриви некоја наша изјава, иако може би не е, значи, таква каква што е, како што му правеле и на Исуса. 22 стих, која го рече тоа, еден од присутните службеници го удри Исуса по образ и рече, знаете ли зашто го удрил? Затоа што остроумниот, лукавиот Ана бил замолкнат со ваквиот Исусов одговор. И еден од службениците го удира, во образ и му вели, така ли му одговараш на правосвещеникот? Па нешто слично како и денеска Павле во проповедта. Исус му одговара на ова. Ако реков лошо, докажи дека е лошо. А ако реков добро, зашто тоа ме удираш? знаел како. Меѓутоа, сето тоа било одмерено, сето тоа било со благ речник. Вели Христос благо одговорил во следен цитат од Копнежот. Ако кажав нешто лошо, докажи дека е лошо. Ако, не, ако кажав нешто добро, зошто ме удираш? Не изговорил остри реваншистички зборови. Нешто што често пати знае кај да, или еве да, како во случајот со Павле денеска. Гробоваров како беше? Дзидоваров не изговорил остри реваншистички зборови, неговиот благ одговор произлегувал од безгрешното, стрпливо и нежно срце, што не можело да биде предизвикано. Не Ние мораме да достигнеме развој на нашиот карактер до едно вакво ниво, затоа што и те како ќе бидеме предизвикувани. Посебно во времето на последната неволја, на последните кризи, кога ќе бидеме на удар, Навредите и подбивањата на Христа му нанесувале големи страдања. Од раците на суштеството што ги создал и за кој поднесувал бескрена жртва примал секаков срам. Страдал размерно на свештенството на својата светост и на омразата кон гревот. Му судили луѓе кои делували како злосторници и тоа за него представувало постојана жртва, постојана борба, За него било страшно да се најде обкружен со човечки существа под власта на сатаната. Знаел дека само за миг, само за еден блесок на својата божествена сила, <clears throat> можел да ги положи своите свирепи мачители во прав. Можел да ги сотре вака. И тоа било страшно искушение за него. Значи, што не може да биде за нас тоа поднесувањето на истрагата му го правило уште потешко. И да останеш мирен, и да останеш така кроток, благ. Самата негова појава сведочела. Е, ќе го видиме тоа кај Кајафа, која се наоѓа пред Кајафа. Имал слаб карактер Велелен Вајд, бил исто така свиреп, бездушен и безобзирен како и Ана. А видите, тоа се првосвещеници. И вели, тој нема да бира средства да го уништи Исуса. Но, погледнете, без Исус нешто да каже, самата негова појава. Доека го посмотрал затвореникот Кајафа, му се восхитувал на неговото благородно и достоинствено држење. Ова нешто малку Стана и минатата сабата. Молчил, меѓутоа толку многу силно говорил со својата појава. Кајафа му се восхитувал неговото благородно и достоинствено држање. Го проникнало осведочувањето дека овој човек навистина бил сличен на Бога. Но, следниот миг, со презир ја одбил таа мисла. Со подбивени со горделив глас барал од Исуса веднаш пред нив да стори некој од своите силни чуда, како што нели тоа и Ирод го барал. Меѓутоа неговите зборови како да не допирале душите на Спасителот. Присутните го споредувале возбуденото и злобното држење на Ана и Кајафа со благото и достоинствено Исусово однесување. Самото тоа говорело за Исуса. Вели, дури и во мислите на ова закоравено мноштво, воскреснало прашањето. Сите, целата таа толпа, кој што едва гледале да го осуда, да го растаргнат подосна, во самата негова појава, значи, <clears throat> самата негова појава побудувала прашање кај нив. Видите е прашање? Се прашувале тие закоравени луѓе, зар овој човек со божествена појава ќе биде осуден како злостранник? Со самата негова појава сведочат. Замисли си каков пример. Сега одиме во Матеј 26 глава да учитаме овој извеште кај Кајафа. Матеј 26 од 59 па понатаму ќе читаме. А главните свештеници и целиот Синедрион бараа лажно сведоќство против Исуса се губиат и не најдоа. Иако дојде многу лажни сведоци, ама со спротиставени тврдења. Најпосле дојде двајца и рекоа, овој рече можем да го разврнам Божиот храм и да го содзидам за три дни. И ова што го кажа в предкон, значи, можат нашите зборови, ако еве, ништо не ни најдат, да така ги искриват, да направат пародија од тоа, како да Исус овде зборувал за храмот. А тие го зеле како згодна тема, затоа што римјаните учествувале во негова, неговото разубавување до изградба, па, па и садукеите, па и фарисеите, сите некако имале една заедничка точка овде и на оѓа двајца сведоци кои што вела дека ете Исус кажал дека ќе го разурне храмот за три дни и повторно ќе го созида. Иако Исус обшто не мислил на храмот, не. Тогаш правосвещеникот стане му рече, ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? Иисус, а Исус молчеше. Правосвещеникот му рече, те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш дали си ти Христос Божиот син. На ова Исус не можел да премолчи. Тоа било тогашната вистина. Месијата. Дали си ти Месијата? Дали си ти Божиот син? потекло до него. Исус му вели, во 64 стих одговара, ти рече, ти кажа. И има брнува внимание дека еден ден сликата ќе биде поинаква. Но јас и велам оцеки ќе го гледате човечкиот син, како седи одесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. И тогаш правосвещеникот ја раскина својата облика и рече го хули Бога. Нешто што никогаш правосвещеникот не смел да го направи, мајте се измислиле правило, во случај кога Господ ќе биде похулен, да ја раскина својата облика, на тој начин да искажат негодување. Зошто ни се потребни уште сведоци? Ете сега ја чувте хулат. Што мислите, а ти одговори, рекоа, заслужува смрт. Тоаш го плукаа во лицето, и го удира со тупаници. А други му удира шамари, говорејќи, проречени Христе, кој те удри? Погледнете што поминува Христос, молчејќи знаел кога требало што да одговори, меѓутоа никогаш во своја одбрана. Како ги поминал сите овие мигови на силно искушение за него? Синедрионот на крајот нели прогласил дека Исус заслужува смрт, меѓутоа да се испитува затворник, но ќе било спротивно на еврејскиот закон. Званична пресуда може да се донесе само при дневна светлина и во полн состав на Советот. Наспроти тоа, спрема Спасител постапувале како спрема осуден, злосторник и го предале да го малтретираат најниските и најлошите меѓу луѓето. Дворот на просвещеникот бил обкружен со отворено дворище во кое се собрале војници и многу други. Низ ова дворище Исуса го воделе до просторијата за стражарите, доека од сите страни му се подсмевале поради изјавата дека е Божи син, кој што нели погоре ќе ја каже, кој што ја прочитавме, подбивајки се, ги повторувале неговите зборови дека ќе седи од десната страна на семокниот и дека доаѓа на небесните облаци. Доека бил во просторијата на стражарите, очекувајќи го судскиот претрес, не бил заштитен. Простата толпа ја забележала свирепоста со која што на совето се постапувало кон него, па поради тоа си го дозволувале, си дозволиле себе си, значи си го дозволиле себе си правото да ги покажат сите сатански елементи на својата природа. Христовата вистинска благодарност и божествено држање предизвикале кај нив бес. Предходно биле осведочени, меѓутоа само за момент, кога не се прифаќа осведочувањето, тогаш бесот стана уште поголем. Неговата кротост, неговата невиност, неговото величествено трпение ги исполнувале со сатанска омраза. Показани се милоста и правдата ниту во еден злосторник, ниту со еден злосторник, внимавајте, никојаш не се постапувало толку нечовечки како со Божиот син. <laughs> Каде би се нашле ние во оваа слика? Замислите си, нечовечки човечкија да се постапува со вас. Ама како со никој друг. А ние некоја знаеме да се навредиме и да Отидеме од црква и може и со години да не стапнеме, само заради некои мали ситници. Еве, видовте што прочитавме ни стиховете, ни цитатите, со се што се соочил Христос и како сето тоа го поднел. Достоинствено, често пати молчејки со благ, благи одговори. Не за чудо, во Откровение 14.12 тоа е познат стих со кој што завршува тројната ангелска вест, си запишени зборовите, тука е трпението на светиите. И те како ќе ни треба трпение? Трпение кој што го имал Христос како што поголе прочитавме, неговото величествено трпение. Затоа што ќе бидеме намразени, ќе бидеме навредувани, погрешно ќе се представуваат нашите зборови и што ли уште не. Но ние мора да се научиме да бидеме трпеливи, како што не сме, за жал, изгора на тоа, нали стикот вели, кои што ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса. Трпението на светиите. Трпението што го имал Исус. Примерот што тој го оставил, а кој што ние треба да го следиме. Да го повторам на стикот 1 Петрово, 2 глава, 21 стих. зашто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример за да врвите по неговите стапки. Христијаниот мора да пострада, христијаниот мора да помине низ некоја своја гециманија, низ некое своје судење и така натаму, за да се исчеличи, за да се прочисти неговиот карактер, затоа што уште многу што ни фали нам. Но Еве видовме што се ни треба за да се подготвиме за кризите кои што доаѓаат и за да се одржиме во тие кризи. Инаку ќе испопаѓаме. Затоа нека Господ ни помогне да се огледаме на Христа и еве, знаете, кога вакви теми проучуваме, доаѓаме до сознание, а, уште појасно ни станува зошто Елен Вајт вели да барем половина час или час, не ме држите за зборот, треба да проверам како точно стои, секој ден треба да поминуваме, проучувајки го Христојот живот, односно тие последните 24 часа од неговиот живот. Ете зошто. Исус не оставил совршен пример во се. Нека Господ ни даде сили да го следиме по неговите стапки. Амин.